Мухтар мучи ажизем. Мухтарах та мучи ажизем, Шут чылдырбек шивич күшлізем, Шунат шукран шунат хужаще, Яламырдан ялан духаще, Азымырдан нихшан духмаще. Мухтарах та мучи ачизем, бірек шерде жулзем, Шуржереші сессен бірізем, Кындырда те тепризем, Тухышран ана ащана анажа, нихыжан пілмеші ганажа. жа. Мұхтарақта мұжи ажызем, сарғылған бек сары шүшлізем, яламырдан ялан дұғашы, сарадулла шүллен бұғашы, азымырдан нихшан дұхмашы. Мұхтарақта мұжи ажызем, шырде бірек шырде әжізем, алтая гаяща тыракма. Эш панже пілеші ма, алтайран кураща адала, юрлаза ужаща гамала. Мухтарах та яламырда ялан ятлызем, инжежула жула ялан дугаща, кемелехте кермен азымырдан нихшан тухмаща. Мухтарах та мужи ажызем, шырде берех шырде аллызем, Шүржіре ғаяшы шул дума, сивре білеші ұжынма, аякран гурашы адыла, юрлаза ұжашы гымала. Мұхтарақта мұжи ажызем, шутшалдарбек, шивич күшлізем, шунат шукран, шунат хужаща яламырдан яла духаще, азымырдан нихшан тухмаще. Мухтарахта, мучи ажизем, Шәрәмірден шүлдей жунатсем, Шардавра жүрейші жаврынза, Батыржын булашы таврынза, Космосран гурашы адыла, Юрлаза ужашы камала.